Antroji Samuelio knyga, trečias skyrius. Tarp Sauliaus ir Dovido namų karas buvo ilgas. Dovidas vis stiprėjo, o Sauliaus namai silpnėjo. Hebrone Dovidas susilaukė sūnų, pirmagimis Amnonas iš Jezreelietės Ahinoamos Antrasis – Kilabas iš karmeliečio Nabalo našlės Abigailės. Trečiasis – Apšalomas, Gešūro karaliaus Talmajo dukters Maakos sunus. Ketvirtasis – Adonijas, Hagitos sunus. Penktasis – Šefatija, Abitalės sunus. Ir šeštasis – Itramas iš Dovido žmonos Eglos Šitie gimė Dovydui Hebrone. Vykstant karui tarp Sauliaus namų ir Dovido namų, Abneras buvo žymiausias tarp Sauliaus šalininkų. Saulius turėjo sugulovę Ricpą, Ajos dukterį. Kartą Sauliaus sūnus Išbošetas tarė Abnerui, kodėl tu įėjai pas mano tėvo sugulovę? Abneras labai supyko dėl tų išbošeto žodžių ir tarė, ar aš esu šuns galva? Aš buvau prieš judą, kad iki šios dienos daryčiau gerą tavo tėvo Sauliaus namams, jo broliams bei draugams, ir netidaviau tavęs į Dovido rankas, o tu dabar mane apkaltinai dėl tos moters. Tegul Dievas padaro Abnerui tai ir dar daugiau, jei aš nepadarysiu, ką viešpats prisiekė Dovidui – atimti karalystę iš Sauliaus namų ir įtvirtinti Dovidą karaliumi, Izraeliui ir Judui, nuo Dano iki Beršebos. Išbošetas negalėjo ne žodžio atsakyti Abnerui, nes jo bijojo. Abneras per pasiuntinius sakė Dovidui, kam priklauso šita žemė. Sudaryk sandorą su manimi ir mano ranka bus su tavimi ir atves pas tave visą Izraelį. Dovidas atsakė, gerai, aš sudarysiu sandorą su tavimi, bet su viena sąlyga. Tu neišvysi mano veido, jei ateidamas netvesi Sauliaus dukters Mikalės. Dovidas siuntė pasiuntinius pas Sauliaus sūnų iš Bošetą ir sakė, atiduok mano žmoną Mikalę, kurią gavau už šimtą filistinų odelių. Išbošetas pasiuntė ir paėmė ją iš jos vyro laišo sunaus paltėlio. Jos vyras ją lydėjo verkdamas iki bahurimo. Abneras jam pasakė, grįžk, ir jis grįžo. Abneras kalbėjo Izraelio vyresniesiems. Jau seniai jūs norėjote, kad Dovidas būtų karalius. Dabar padarykite tai, nes viešpats kalbėjo Dovidui. Savo tarno Dovido ranka išgelbėsiu savo tautą Izraelį iš Filistinų ir iš visų jo priešų. Abneras taip pat kalbėjo ir Benjaminui, Po to Abneras vyko pas Dovydą į Hebroną, pranešti jam visą, ko norėjo Izraelis ir visi Benjamino namai. Abneras atėjo pas Dovydą į Hebroną su 20 vyrų. Dovydas surošė puotą Abnerui ir jo palidovams. Abneras tarė Dovydui, Aš surinksiu pas tave, mano valdove, visą Izraelį, kad jie sudarytų su tavimi sandorą ir tu jiems karaliautum, kaip geidžia tavo širdis. Dovidas išleido Abnerą. Tuo metu Dovido tarnai ir Joabas grįžo iš karo žygio ir parsigabeno didelį grobį, bet Abnero nebebuvo pas Dovidą Hebrone. Jis išėjo su ramybe. Juabui sugrįžusiam su kariuomenė buvo pranešta. Nero sūnus Abneras buvo atvykęs pas karalių ir šis išleido jį eiti su ramybę. Juabas atėjęs pas karalių klausė, ką padarei? Abneras buvo atėjęs pas tave. Kodėl jį išleidai? Argi tu nepažįsti Nero sūnaus Abnero, kad jis atėjo tavęs apgauti ir sužinoti tavo įėjimą, tavo išėjimą ir visą, ką tu darai. Joabas išėjęs iš Dovido siuntė vyrus paskui Abnerą. Tie sugražino jį nuo Siros šulinio. Dovidas apie tai nieko nežinojo. Abnerui sugrįžus į Hebroną, Joabas pasivedė jį nuošaliai į tarpuvartę, tarsi norėdamas slaptai pasikalbėti ir keršydamas už savo brolio Aselio kraują, durė jam į pilvą taip, kad jis mirė. Dovidas tai išgirdęs, tarė, aš ir mano karalystė esame nekalti prieš viešpatį dėl Nero sūnaus Abnero kraujo. Tas kraujas tekrinta ant Joabo ir jo tėvo namų. Joabo giminėje tegul netrūksta paliegelių, raupsuotų, lošų, karuose žūstančių ir badaujančių. Juabas ir jo brolis Abišajas nužudė Abnerą dėl to, kad Abneras buvo nužudęs jų brolį Aselį mūšyje Gibione. Dovidas įsakė Joabui ir visiems žmonėms. Persiplėškite drabužius, užsidėkite ašutines ir raudokite Abnero. Karalius Dovidas ėjo paskui karstą. Jie palaidojo Abnerą Hebrone. Karalius balsu raudojo prie jo kapo, verkė ir visi žmonės. Karalius raudojo dėl Abnero sakydamas – Ar Abneras turėjo mirti tokia mirtimi? Tavo rankos nebuvo surištos ir kojos nebuvo sukaustytos grandinėmis. Tu kritai, kaip žmogus krinta nuo piktadario. Ir visi žmonės vėl verkia dėl jo. Žmonės bandė įkalbėti Dovydą valgyti tą dieną, bet Dovydas prisiekė – tegul Dievas padaro man tai ir dar daugiau, jei aš prieš saulį nusileidžiant paragaučiau duonos ar ko nors kito. Tauta sužinojo ir tai jiems patiko, kaip patikdavo viskas, ką darė karalius. Ta diena visa Izraelio tauta suprato, kad tai buvo ne karaliaus sumanimas nužudyti Nero sūnų Abnerą, Karalius tarė savo tarnams, argi nežinote, kad šiandien Izraelyje žuvo kunigaikštis ir garbingas žmogus. Aš šiandien dar esu silpnas, nors pateptas karaliumi. Šitie vyrai, Cerujos sūnus, yra per stiprus man. Viešpats tegul atlygina piktadariui už jo piktadarystę.